Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 22, 1985 Inanunsyo ng Leoservatore Romano ang pagkakatalaga kay Most Reverend Pedro G. Magugat, MSC bilang kauna-unahang resident bishop ng bagong tatag noon sa na-diocese ng Ordaneta. Si Bishop Magugat ang nagsilbing military vicar of the Philippines bago manungkulan sa diocese. Gayunman, umabot pa ng limang taon bago niya tuluyang mapamahalaan ang Cathedral of Our Lady of the Immaculate Conception sa Ordaneta na naging diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.